السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يسر ووفق إليه Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan dan yang Allah Azza wa Jalla memberi taufik padanya. Wa as'alullah al-mazida min al-khair wal 'ilm li wa lakum. dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menambahkan kepada aku dan kepada kalian tambahan kebaikan dan tambahan ilmu. Wa anirzuqana wa iyyakum al-fiqha fi din dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kami dan kalian pemahaman di dalam agama ini. Ara an aktafi bima taqaddam min at-tanbihat an mas'alati al-amn wa asbabihi Maka saya memandang untuk mencukupkan dari peringatan-peringatan yang berkaitan dengan sebab-sebab rasa aman. وقد شارك الشيخ الفاضل رزيق بن حامد القرشي حفظه الله أيضا بلقاء في ذلك أو لقاءين dan telah ikut serta pula dalam menjelaskan hal ini oleh Syekh Ruzaik bin Hamid Al-Qurashi hafizahullah taala dalam satu atau dua pertemuan. Lakinni ahbabt an unabbih ala ma sami'tum akan tetapi aku senang untuk mengingatkan kalian tentang apa yang telah kalian dengarkan tadi wa anna sahib as-sunnah عنده فرقان إذا تحدث في كل مسألة ومنها الأمن dan bahwa ahlu sunnati wal jamaah mereka memiliki pembeda pada saat mereka berbicara tentang sebab-sebab yang mewujudkan rasa aman itu فيتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي maka ahlu sunnah senantiasa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan sebaik-baik bimbingan ويجتنب هذه وطرق وأساليب هذه الجماعات dan menjauhkan diri dari bimbingan serta metode-metode yang dilakukan oleh jamaah-jamaah tersebut. وهناك من عاش معها فترة dan di sana ada beberapa orang yang hidup bersama dengan jamaah-jamaah tersebut dalam waktu tertentu atau istama'a li ba'd du'atiha wa kutubiha qara'aha atau dia mendengar atau membaca sebagian dari para dai-nya atau dari kitab-kitabnya fatashawwasha wa ikhtalata 'alayhi al-haqq bil batil yang menyebabkan bercampur aduknya antara kebenaran dan kebatilan yang ada pada dirinya wa ta'athara ba'd at-ta'athur bi'aqaid hadhihi al-jama'at aw bi utruhatiha al-fikriyah atau uh, terpengaruh dengan sebagian pengaruh tersebut yang datang dari kelompok-kelompok jamaah tersebut atau pandangan-pandangan dan cara berfikirnya mereka. فلنجعل اتباعنا للسنة خالصا لا شائبة فيه ولا تخليط. Maka hendaklah kita menjadikan ittiba'us sunnah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara murni yang tidak dicampur dengan hal-hal yang lainnya wal najtahid fi ma'rifat ma yajibu alaina nahn fi anfusina fanaquma bih lalu kemudian kita hendaknya berupaya untuk bersungguh-sungguh menjalankan dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita amalkan dan kita tegakkan dalam diri diri kita. Wa ahlul bid'ah wal fitan qad yastadilluna bi ayat aw ahadits sahihah. Ahlul bid'ah dan orang-orang yang senantiasa menyebarkan fitnah terkadang mereka berdalil dengan beberapa ayat dan beberapa dalil. Lakinnahum yuharrifunaha wa la yad'unaha mawdi'aha sahih. Akan tetapi mereka merubah dari makna ayat-ayat dan dalil-dalil tersebut dan tidak menempatkannya pada penempatan yang benar. Kekhurujihim an ijma'i ahli sunnah fi qawlihi ta'ala wa man lam yahkum bima anzallah fa'ulaikumul kafirun. Seperti keluarnya mereka dari pendapat para sahabat dan dari ijma' ulama di dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir wa annahu kufrun duna kufrin la yanqulu 'anil millah dan bahwa perkataan para sahabat serta ijma ulama dalam memahami ayat tersebut maknanya adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam wa nahwaha min al ayat dan yang semisalnya dari ayat-ayat tersebut misal qawlihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum Demikian pula seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dan demi Rabbimu. Mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pencetus hukum dalam perselisian-perselisian yang terjadi di antara mereka. Faqawluhu ta'ala huna, la yu'minun kaqawli nabiyihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-mutaqaddim an haqqil jar, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min maka makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini fala wa rabbika la yu'minun mereka tidaklah beriman maknanya sama seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hak tetangga beliau mengatakan demi Allah tidak beriman demi Allah tidaklah beriman demi Allah tidaklah beriman wa huwa anna hadzal muslim qad ata kabira min kaba'iriz dzunub bahwa makna dari hadis tersebut bahwa seorang muslim ini dia telah melakukan satu perbuatan dari perbuatan dosa besar fanaqasa biha imanuh yang menyebabkan berkurang keimanannya falam ya'ti bil imanil wajib alayhi maka dia tidak melakukan sebuah keimanan yang wajib untuk dia tegakkan wa hadhihi al-aya min surah an-nisa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka Maka ayat ini yang terdapat di dalam surah An-Nisa yaitu ayat fala wa rabbika la yu'minun mereka tidaklah beriman. Qala syaikhul Islam Ibn Taimiyah fi kitabih Minhaj as Sunnah an-nabawiyyah Diterangkan oleh syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhaj as Sunnah an-nabawiyyah واحتجت الخوارج بهذه الآية على كفر ولاة الأمر alladhina yahkumuna bighairi ma anzala Allah bahwa kelompok khawarij mereka berhujjah berdasarkan ayat ini untuk meyakini kekafiran para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala fafham ayyuhas sunni wahdhar maka pahamilah perkara ini wahai ahlus sunnah dan berhati-hatilah وان النصوص الشرعيه التي فيها نفي الايمان لا تقتضي التكفير والاخراج من المله dan bahwa nas-nas yang disebutkan di dalam syariat yang di dalamnya mengandung penyebutan tidak beriman itu tidaklah menunjukkan kekafiran pelakunya dan menyebabkan dia keluar dari Islam. Bal hadha wal iyadu billah madhhabul khawarij alladhina yukaffiruna bidhunubi wal kaba'ir. Bahkan keyakinan ini wal iyadu billah merupakan keyakinan kelompok khawarij yang mereka gemar mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan perbuatan dosa-dosa besar itu. Wa ba'dun nas qad akhadha bi ba'dhi aqwalil khawarij wa huwa la yadri. Ada sebahagian dari manusia mereka justru mengambil pendapat kelompok khawarij dalam keadaan dia tidak mengetahui hal itu. Allah Masya Allah Mm-hmm. أما الآية التي سمعناها في صلاة المغرب Adapun ayat yang tadi kita dengarkan pada salat maghrib مستعدون نتكلم عنها دقائق Antum siap kita berbicara menjelaskan tentang ayat ini beberapa menit. Beliau kalau mengatakan berapa menit berarti satu jam biasanya. هذا قال شيئا الله المستعان قال التطويل إلى الساعة طيب خير هي قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya katakanlah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya kalian mengikuti aku niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah Azza wa Jal maha pengampun lagi maha penyayang ayat ini itu menjelaskan tentang dua perkara yang besar yang mana keduanya merupakan dua prinsip di dalam agama kita al-qadiyatul ula mahabbatullahi wa rasulih Prinsip yang pertama yang berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Eh, ila al-fajr insyaallah. <laughs> القضية الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم kemudian prinsip yang kedua tentang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> وانحراف الناس يرجع إلى الإخلال بهاتين المسألتين أو بإحداهما dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah manusia itu kembalinya kepada kurangnya mereka di dalam menegakkan dua prinsip ini atau salah satunya فإما أن لا يحب الله عز وجل ورسوله والعياذ بالله ada kalanya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya والعياذ بالله وإما أن يسوي غير الله بالله في المحبة dan ada kalanya dia menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari manusia di mana mereka mencintainya seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangatlah kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila fi tafsirha ashaddu hubban lillah min hubbil musyrikin li andadihim wa authanihim. Dan disebutkan dalam menafsirkan ayat ini yang dimaksud walladzina amanu ashaddu hubban lillah dan orang-orang yang beriman itu lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala yang mereka sembah. Wal ma'na tsani dan makna yang kedua, annal amanu ashaddu hubban lillah min hubbil musyrikin lillah. Bahwasanya orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kaum musyrikin kepada Allah. Lianna hubbal mu'minina lillahi khalisun wa hubbal musyrikina fihi syirk. Hal ini disebabkan karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kecintaan yang murni. Sementara orang-orang musyrik mereka cinta kepada Allah tapi kecintaan yang terdapat penyekutuan di dalamnya. وقد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara itu terdapat pada diri seorang mukmin maka dia akan merasakan manisnya keimanan ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma bahwa Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya ila akhir hadis dan seterusnya dari hadis ini fa mahabbatullah wa rasulih aslul din wa sya'nuha sya'nun 'azim maka cinta kepada Allah dan rasulnya merupakan prinsip di dalam agama ini dan merupakan prinsip yang agung walaha huquq dan memiliki hak-hak la'alli arji' ila ba'daha ba'da qalil dan Mungkin saya akan kembali kepada penjelasan tentang hal ini uh, <clears throat> nanti beberapa saat lagi. Al-qadhiyah wal mas'alah tsaniyah mas'alatul ittiba'. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu permasalahan ittiba'. Wa hiya 'ala qismain. Dan masalah ittiba' ini juga terbagi menjadi dua bahagian. Imma ittiba'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi ada kalanya yang dimaksud dengan ittiba adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Wa min wa ma dallat alaihi min ittiba'i sahabati al-kiram wal iqtidabihim. Dan apa yang ditunjukkan di dalam sunnah tersebut dari anjuran untuk mengikuti para sahabat dan mengikuti jejak dan panutan mereka. Au ittiba'un lil hawa. Atau ittiba yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Qala Allah Ta'ala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila mereka tidak memenuhi ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka telah mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Qala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai tabi'u na'am surah al-a'raf dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabbmu dan jangan kalian mengikuti selainnya sebagai wali-wali kalian namun sedikit di antara kalian yang menyadari hal itu. وترك اتباع السنه واتباع الاهواء هو من الكبر dan meninggalkan sunnah meninggalkan ittiba'u sunnah meninggalkan untuk mengikuti rasul lalu kemudian dia lebih mengikuti hawa nafsunya ini adalah merupakan bentuk kesombongan ومن هنا عظمه البدعه dan dari sini menunjukkan besarnya perkara bid'ah itu وأنها ناتجة عن كبر عن اتباع Sunnah dan bahwasanya munculnya bid'ah tersebut itu berasal dari sebuah kesombongan yang menunjukkan dia enggan untuk mengikuti sunnah. فهي من جنس معصية إبليس المتكبر على أمر الله. Maka itu termasuk di antara jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis yang bersikap sombong dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا أجمع السلف على أن البدعة شر من المعاصي والكبائر. Oleh karena itu para ulama salaf mereka telah bersepakat bahwasanya bid'ah itu lebih buruk daripada kemaksiatan dan dosa-dosa besar. قد ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته فضل الإسلام dan telah disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya yang berjudul Fadlul Islam Bab ma jaa anna al bid'ah akbar min al-kaba'ir. Bab penjelasan bahawa bid'ah itu lebih besar akibatnya daripada dosa-dosa besar. <clears throat> Fa al ittiba' masalah hammah. Maka permasalahan ittiba' mengikuti adalah merupakan permasalahan yang penting. Qala al-Hasan al-Basri wa ghayruhu berkata Al Hasan Al Basri dan yang lainnya. Idda'a unasun mahabbat Allah azza wa jalla. Ada sebagian manusia mereka mengaku bahawa mereka cinta kepada Allah azza wa jalla. Fakhtabarahum Allah wa imtahanahum wa talabahum bil burhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dan meminta mereka untuk mendatangkan bukti. Wa huwa ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya. Naam. Al-ayah. الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا Alladzi qala Allah 'azza wa jalla wa in tuti'uhu tahtadu fi akhir al الآية Naam. dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang-orang yang mengikuti Nabi Nabi seorang ummi yang tidak mampu membaca dan menulis yang mereka temukan di dalam kitab-kitab dalam kitab Taurat lalu kemudian pada akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu dan apabila kalian taat kepadanya niscaya kalian mendapatkan hidayah fal qisma idzan thunaiyya la thalitha laha maka pembahagian dalam hal ini hanya dua bagian tidak ada pembagian yang ketiga imma ittiba' as-sunnah wa imma ittiba' al-bid'ah wal hawa apakah dia mengikuti sunnah atau dia mengikuti hawa nafsu dan bid'ah wa qala sallallahu alaihi wasallam fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun yang mereka diberi hidayah setelahku. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan jauhilah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah merupakan kesesatan dan setiap kesesatan adalah perkara bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa qala ta'ala inna ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha dan Allah wala tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan engkau berada di atas sebuah syariat yang itu dari ketetapan Allah maka ikutilah syariat tersebut dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka orang-orang yang sama sekali mereka tidak memiliki ilmu وقال تعالى فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dan berhukumlah engkau berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka. Qala ta'ala ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Daud sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini maka hendaknya engkau mengikuti syariat tersebut dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu hawa nafsu yang menyebabkan Allah Azza wa menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Idzan aqidatuk aqidatuk berarti aqidah kamu wa ibadatuk demikian pula ibadah kamu وَدَعْوَتُكَ إِلَى اللَّهِ dan dakwah kamu kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَاقَتُكَ بِحَاكِمِ بَلَدِكَ الْمُسْلِمِ demikian pula hubungan kamu dengan penguasa muslim yang ada di negerimu وَعَلَاقَتِكَ مَعَ النَّاسِ dan hubungan kamu di antara sesama manusia imma an takuna fiha muttabi'an lissunnah wa imma muttabi'an lilhawa wal bid'ah maka ada kemungkinan engkau dalam perkara-perkara tersebut mengikuti sunnah dan ada kemungkinan pula engkau mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Fahdhar al-hawa ya Abdullah. Maka berhati-hatilah engkau dari hawa nafsu wahai hamba Allah. Faqad takun ala sunnah fi jumlatik walakin tattabi'u hawak fi ba'd al-qadaya. Boleh jadi secara umum engkau berjalan di atas sunnah mengikuti sunnah akan tetapi engkau terjatuh ke dalam perkara bid'ah dalam sebagian perkara. Fala budda an nuhasiba anfusana. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa melakukan pengoreksian terhadap diri diri kita. Wa an yakuna nazaruna ila muhasabatiha ashad min muhasabati an-nas al-akharin ala aqwalihim wa af'alihim. Dan hendaknya introspeksi kepada diri diri kita itu lebih kuat melebihi pengoreksian kita kepada yang lainnya dari selain kita. Fa iyyaka an takun mimman huwa absar bi ayubi ghairihi min ayubi nafsihi. Dan hati-hatilah kamu menjadi orang yang dia lebih mampu melihat aib-aib orang lain daripada memandang kepada aib-aib dirinya sendiri. Wa iyyaka an tatashabbah biman qala Allah fihim atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. Dan hati-hatilah kamu jangan sampai kemudian engkau menyerupakan diri dengan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan? sementara kalian lupa terhadap diri diri kalian sendiri. فَكُلُّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ maka setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala baik dari kaum lelaki demikian pula dari kaum wanita وَعُمُومِ الْمُكَلَّفِينَ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ dan secara umum dari hamba-hamba Allah yang diberikan beban syariat baik dari kaum jin demikian pula manusia. Ja'ala Allah li dhilka ad-da'wa burhanan wa mizana. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah pengakuan tersebut memiliki penim, eh, memiliki timbangan dan memiliki uh, memiliki timbangan. Naam. Wa huwa al-ittiba' lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal-ittiba' li sunnatihi. Maka timbangan kebenaran pengakuan tersebut adalah mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya wa arruju' ilaiha wa taqdimiha ala kulli ahad dan senantiasa merujuk kepada sunnah Nabi dan lebih mendahulukan sunnah Nabi daripada yang lainnya wal ihtikam ilaiha fil munaza'at al ilmiyah wal amaliyah dan senantiasa berhukum kepada sunnah dalam berbagai macam per, per, perselisihan baik perselisihan ilmu demikian pula perselisihan dalam sebuah pengamalan. Qala Ibn Abdul Bar fi tamhid berkata Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid wal hujjatu 'inda at-tanazu'i as-sunnah bahwa yang menjadi hujjah di saat terjadinya perselisihan adalah sunnah. Faman adla biha faqad aflah maka barang siapa yang berhujjah dengan sunnah maka sungguh dialah yang meraih kemenangan. Wa man istamalaha faqad najah dan barang siapa yang mengamalkan sunnah tersebut maka sungguh dialah yang meraih keberhasilan وجعل الله عز وجل لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ثلاث عواقب حميدة عظيمة dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut bagi seorang yang mengikuti sunnah tersebut maka dia akan meraih tiga akibat yang terpuji الأولى أنها دليل على صدق دعواك أنك تحب الله yang pertama bahwa dengan mengikuti sunnah merupakan dalil atas benarnya pengakuan kamu itu bahwa engkau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. الفائدة الثانية أن الله عز وجل يحبك. Dan faedah yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu. وهل تعلم ما معنى أن الله عز وجل يحبك apakah engkau mengetahui makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu أذكر لك حديثي حديثي maka saya ingin menyebutkan kepada dua hadith الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد Hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila Allah azza wajalla cinta kepada seorang hamba نادى جبريل فقال يا جبريل إن أحب فلانا maka Allah memanggil Jibril lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wahai Jibril sesungguhnya aku mencintai si fulan itu فأحبه. maka cintailah dia فينادي جبريل fi ahli السماوات إن الله يحب fulanan. Bismik, أه؟ إن الله يحب fulanan, فأحبه lalu kemudian Jibril memanggil penduduk langit dan beliau mengatakan wahai kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan disebutkan namamu bahwa eh? Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan maka hendaknya kalian mencintai dia fayuhibbuhu ahlus samawat wa yudha' lahu alqabul fil ard maka penduduk langit pun mencintai hamba tersebut lalu kemudian diletakkan di muka bumi ini penerimaan terhadapnya الحديث الثاني حديث أبي هريرة في البخاري أن يكون له القبول عند أهل الصلاح والخير والعلم والسنة yang dimaksud bahwa diletakkan padanya penerimaan di muka bumi bahwa dia akan diterima oleh orang-orang yang saleh dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah wa an yakuna lahu alwud wal mahabba fi qulubi ahli sunnah sadiqin dan akan menumbuhkan rasa cinta di tengah-tengah atau di dalam hati-hati ahlu sunnah dan orang-orang saleh. Innaaladzina alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal saleh maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi mereka di dalam hati mereka rasa cinta. Walaysa murad an yakuna katsiran jamaahir wal Dan bukan yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa dan bukan yang maksud di dalam hadis ini bahwa dia memiliki pengikut yang banyak dan mayoritas. Fal anbiya'u yuhibbuhum Allah. Para nabi itu mereka dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ya'ti an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan ada seorang nabi datang dalam keadaan dia tidak memiliki pengikut sama sekali. Wa ya'ti an-nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Dan ada seorang nabi dan bersamanya satu dan dua. فليست كثرة المستجيبين والأتباع دليل على ذلك maka banyaknya orang-orang yang mengikutinya itu bukanlah dalil atas yang apa atas kebenaran apa yang dia jadikan sebagai ajakannya innamal murad biqabuli ahli al-adalah was-sunnah was-sidq namun yang dimaksud bahwa dia diterima adalah orang-orang yang senantiasa bersikap adil dan orang-orang yang jujur al-hadits tsani Hadis yang kedua, qauluhu fil hadis al-qudsi yang rawahu al-Bukhari 'an Abi Hurairah, qauluhu ta'ala. Hmm. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam hadis qudsi dari hadis Abu Hurairah dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku telah mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya dan aku menjadi tangannya yang dia meraba dengannya dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan dengannya yang dimaksud hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu fatakunu jawarihuka hadhihi ta'mal bi ta'atillah sehingga anggota-anggota tubuhmu tersebut beramal berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala thumma qala wa la in sa'alani la'utiyanna lalu kemudian Allah azza wajalla berfirman apabila dia meminta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku niscaya aku akan berikan perlindungan kepadanya wa hunaka asbabun turithuka anta Tuhib Allah jalla wa ala wa tazdadu fi hubbihi dan di sana ada sebab-sebab yang akan mewariskan pada dirimu kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kecintaanmu kepada Allah semakin bertambah ذكر ابن القيم في زاد المعاد عشرة منها أو نحوها فراجع Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sepuluh di antara sebab-sebab yang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah maka silakan engkau merujuk kepada perkataan beliau itu وهناك أسباب أيضا لمحبة الله لك dan juga di sana ada sebab-sebab pula yang menjadikan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirimu أصلها وجامعها هذا السبب وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. yang mengumpulkan sebab-sebab tersebut dan yang menjadi perkara utama adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. ومن ذلك محبة أخيك في الله ولله. dan termasuk dalam hal ini kecintaan saudaramu karena Allah subhanahu wa taala. وفي قصة الذي زار أخا له في الله dan di dalam sebuah hadis tentang kisah seseorang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Lah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat dan mengatakan kepadanya. Fa inni rasulullah ilaika anallaha yuhibbuka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitakan padamu bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Wa syara'a lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqula liman qala lana ahabbu hubbuka fillah ahabbaka Allah alladhi ahbabtana li ajlihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan kepada kita bagi seseorang yang mengatakan kepada saudaranya uhibbuka fillah aku mencintaimu karena Allah maka dianjurkan bagi orang tersebut yang dikatakan kepadanya untuk mengatakan kepada saudaranya ahabbakallahu alladhi ahbabtana min Ajlih", bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kamu uh, karena engkau mencintai aku karena Allah Subhanahu wa taala idzan as-samara wal jazaa' ats-tsani mahabbatullahi lak بسبب اتباعك السنه berarti hasil dan buah dari engkau uh, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah uh, adalah engkau كرر شيخنا الثمرة إذن الثمرة الثانية والجزاء الثاني محبة الله لك باتباعك السنة نعم jadi buah dan hasil yang kedua yang engkau raih ya ketika engkau uh, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika engkau mengikuti sunnah al-jazaa'u ats-tsani liittiba'ika as-sunnah an yaghfir Allah laka dhanbak balasan yang kedua karena engkau mengikuti sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu wa hadha kulluhu fil ayati kama huwa wadih dan ini semua terdapat di dalam ayat tersebut sebagaimana yang telah jelas bagi kita. A'udu ila mas'alatin tata'allaqu bil mahabbati lillahi 'azza wa jalla wa li rasulihi maka saya kembali kepada permasalahan yang berkaitan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa qad kataba fiha a'immatus sunnah kutuban dan para imam-imam ahlu sunnah mereka telah menulis kitab-kitab tentang permasalahan ini. Wa khassatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhi Ibnu Al-Qayyim. Dan lebih terkhusus lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim. Qala Syekhul Islam fi majmu' fatawa berkata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa wa min mahabbati ad-da'watu ila Allah dan termasuk di antara bentuk mahabbah adalah engkau berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi min mahabbati Allah wa rasulih. Ini merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika engkau mengajak manusia kepada jalan Allah tabaraka wa taala. Maka apakah yang dimaksud dakwah ila Allah? Ha? Qala rahimahullah. Beliau berkata rahimahullah. وهي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله yaitu berdakwah untuk senantiasa beriman kepada Allah dan berdakwah kepada apa yang dibawa oleh para rasulnya بتصديقهم فيما أخبروا به dengan membenarkan apa yang mereka beritakan وطاعتهم بما أمروا به dan mentaati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang mereka perintahkan فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى maka berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala wama hmm. mm, mm. wama abghadahu Allah wa rasuluhu fa min ad-da'wati ila Allah an-nahyu anhu dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka merupakan bentuk dakwah kepada jalan Allah adalah mencegah manusia dari melakukannya wa min ad-da'wati ila Allah an yaf'ala al-'abdu ma ahabbahu Allah wa rasuluhu wa yatruk ma abghadahu Allah wa rasuluhu dan termasuk di antara bentuk cinta Allah dan kepada Rasul dan cinta Allah kepada Rasul cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dia melakukan hal-hal yang dicintai Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Min al-aqwal wal-a'mal al-batinah wal-zahirah. Baik yang berkaitan dengan ucapan demikian pula amalan-amalan yang zahir dan yang batin. انظروا في مجموع الفتاوى المجلد عشرين من صفحة سبعة فما بعدها Silahkan engkau melihat dalam kitab Majmu'ul Fatawa uh, jilid yang ke-20 mujallad 20 صفحة 7 فما بعد halaman yang ke-7 dan seterusnya وقال في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس عشر dan beliau juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-15 fatwa tawilah mufassala fi ad-da'wa ila Allah Beliau menyebutkan fatwa yang sangat panjang yang sangat rinci hal-hal yang berkaitan dengan berdakwah menuju jalan Allah من صفحة 157 إلى 174 Ui, لا لن نقرأها لن نقرأها أنا أف... لن نقرأها فقط أحيل الإخوة إليها إفادة تفضل ها ها. dari halaman 157 sampai halaman 174 kata beliau tapi kita tidak baca seluruhnya saya Dan hanya ingin halan, ah, ini hanya menjadikan sebagai rujukan bagi antum فالدعوه الى الله من محبه الله ورسوله maka berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kecintaan kepada Allah dan rasulnya والدعوه الى الله على الحقيقه وعلى السنه من اعظم اسباب الامن dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas kitab Allah dan Rasulnya termasuk di antara sebab-sebab yang terbesar yang mewujudkan rasa aman itu. Ahlus sunnah idza nashitu fi ad-da'wati ila Allah, maka ahlus sunnah apabila mereka semangat di dalam menegakkan dakwah menuju jalan Allah. Wa hum walillahil hamd, laysu tullab karasi wa hukm. Dan mereka ahlus sunnah walhamdulillah mereka bukan orang-orang yang menuntut kursi dalam pemerintahan wala tullab nas bukan pula orang-orang yang meminta harta manusia wala tullab intikhabat taswitat dan bukan pula orang-orang yang mengajak kepada pemilu dan eh, pemilihan apa mengajak kepada memilih pada pemimpin-pemimpin tertentu atau calonnya. Walaysa ahlus sunnah du'at khuruj wala takfir wala tafjir walillahil hamd. Dan ahlus sunnah bukanlah dai-dai yang mengajak untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa bukan pula dai-dai yang mengajak untuk melakukan peledakan-peledakan dan mengkafirkan kaum muslimin فوجودهم وانتشار دعوتهم سبب عظيم للأمن maka والأمان adanya dai-dai ahlus sunnah merupakan sebab yang besar sekali yang dengannya terwujudnya rasa aman dan ketentraman. Wa qad inharafa al-yawm kathirun minan nas illa naqul aktharahum fi mafhumi ad-da'wa ila Allah wa haqiqatuha dan telah terjadi penyimpangan banyak dari kalangan manusia kalau kita tidak mengatakan mayoritas mereka yang mereka keliru di dalam memahami permasalahan dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya. Wa ahdathu fi ad-da'wati ila Allah bid'an wa dalalat. Dan mereka mengada-adakan di dalam permasalahan dakwah menuju jalan Allah dengan berbagai macam bid'ah dan kesesatan. ومنهج أهل السنة غير منهج هذه الجماعات الدعوة إلى الله. dan manhaj ahlu sunnah berbeda dengan manhaj-manhaj mereka dalam perkara mengajak manusia kepada jalan Allah azza wajal. متميزٌ عنهم مفارقٌ لطرائقهم. di mana ahlu sunnah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan cara-cara mereka. من وجوه كثيرة قد يطول المجلس بذكرها. dan perbedaan itu ditinjau dari banyak sisi yang mungkin akan semakin panjang majlis ini kalau kita menyebutkannya. Lakin azkuru ba'daha bi ikhtisar. Akan tetapi saya sebutkan sebagiannya secara ringkas. Awalan anna da'wat ahli sunnah ila Allah khalisah, la ila hizbin wala ila anfusihim wala syuyukhim. Bahwa yang pertama, dakwah ahli sunnah itu murni mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada partainya, bukan mengajak kepada kelompoknya, atau mengajak kepada guru-guru dan syekh mereka. Wa inna ma yad'un ila ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Iqtidab bi Namun mereka hanya mengajak manusia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena Allah qaal qul hadhihi sabili adzoo ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya ini adalah jalanku. Aku mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. الثاني أن دعوة أهل السنة مبناها على العلم بالسنة فيما يدعو إلى فعله أو يدعو إلى تركه Yang kedua bahwa dakwah ahlus sunnah itu dibangun di atas ilmu ketika dia mengajak kepada sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang ditinggalkan. الثالث أن دعوة أهل السنة للناس الأصل فيها الرفق مع الناس. Yang ketiga bahwa asal prinsip asal dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip lemah lembut. وفي هذا نصوص كثيرة للأئمة لا يسع الوقت لقراءتها dan dalam perkara ini banyak sekali nas-nas yang disebutkan oleh para imam yang tidak memungkinkan bagi kita untuk membacanya sekarang الوجه الرابع yang sisi yang keempat في طريقة الدعوة إلى الله dalam permasalahan metode mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatariqatu ahli sunnah ya tariqatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka metode yang dilakukan oleh ahli sunnah itu adalah metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fayad'una an-nas bil kitabi wa bis sunnati wa bi aqwal as-sahaba wa mawa'idh al-a'immah. Maka mereka mengajak manusia kepada jalan Allah berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah berdasarkan ucapan-ucapan para sahabat dan nasihat-nasihat dari para imam فليس عندهم دعوة بالتمثيليات للمقاطع وصناعة التمثيليات maka ahlu sunnah tidak memiliki metode dakwah dengan cara membuat teater-teater uh, atau membuat drama-drama dan yang semisalnya wala bidda'wa lima yusamma bil inshad ad-dini tidak pula dakwah atau ajakan pada jalan Allah dengan sesuatu yang mereka sebutkan dengan nama membuat nasyid-nasyid agama وقد يسر الله لأخيكم محاضرة مختصرة في مدينة باتام عن الفروق بين الدعوة السنية والدعوات البدعية dan telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau ya beliau pembicara uh, ketika menjelaskan tentang perbedaan antara dakwah ahlus sunnah dengan dakwah ahlul bid'ah ketika beliau uh, mengisi di Batam ومن ذلك الفروق الفرقانية في الدعوة إلى الله dan termasuk di antaranya adalah perbedaan-perbedaan yang membedakan antara ahlus sunnah dan yang lainnya dalam metode mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala وكنت محضرا في نفسي وكنت محضرا في نفسي dan tadinya saya ingin mempersiapkan pada pada diriku law wajadna fushatan fil waqt kalau seandainya kita mendapati ada kesempatan waktu an naqra fatwa li syekh al-islam ibn taimiyah untuk membaca fatwa dari syekhul islam taimiyah an ad-da'wah ila Allah azza wa jalla tentang dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah وعن جماعة كانوا يجتمعون عن على عدد عظيم من المنكرات dan tentang jamaah ada satu kelompok yang mereka berkumpul untuk melakukan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran فجاء شيخ ينتسب للسنة lalu kemudian datang seorang syekh yang dia mengaku sebagai ahlus sunnah فأحدث لهم سماعا مجلس إنشاد ديني Lalu kemudian Syekh ini membuatkan untuk mereka yang gemar melakukan kemungkaran tersebut uh, membuatkan untuk mereka semacam uh, nyanyian yang disebut dengan nasyid-nasyid Islami. Fantafa'u wa ta'assaru. Maka orang-orang ini pun mengambil manfaat dengannya dan mereka terpengaruh. Wa tabu jami'an. Dan mereka seluruhnya bertaubat. Wa qad kanu min qabl yaqta'una at-tariq. Dalam keadaan sebelumnya mereka ini adalah orang-orang yang yang melakukan tindakan uh, perampokan di jalan-jalan dan mereka membunuh jiwa-jiwa dan mereka senantiasa mencuri dan minum khamr namun dengan amalan yang diajarkan oleh syekh ini mereka semua bertobat meninggalkan perbuatan kemungkaran itu dan mereka semua bertobat meninggalkan perbuatan kemungkaran itu dan jadilah orang-orang yang sebelumnya mereka melakukan tindakan kejahatan tersebut maka terjadi perubahan pada mereka mereka rajin berpuasa di siang hari mereka rajin menegakkan qiyamul lail dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh وهذه الفتوى موجودة في مجموع الفتاوى dan fatwa ini terdapat di dalam Majmu'ul Fatawa المجلد الحادي عشر jilid yang ke-11 من صفحة 620 إلى 635 dari halaman 620 sampai kepada halaman 638 sampai halaman 635 أي في 15 صفحة yaitu 15 halaman لن نقرأها الآن kita tidak baca sekarang فبين أن هذه الطريقة مبتدعة maka beliau menjelaskan dalam fatwa tersebut bahwa metode ini merupakan metode bid'ah ولو حصل بها هذا الآ- هذه الآثار walaupun uh, terjadi pengaruh-pengaruh yang disebutkan itu فهم نقلوهم من المعاصي إلى البدع maka mereka hanya berhasil memindahkan dari perbuatan kemaksiatan menuju kepada bid'ah وبطريقة محدثة مبتدعة dan dengan metode yang bid'ah yang diada-adakan وأن من يفعل ذلك واحد من ثلاثة dan bahwa yang melakukan perbuatan itu tidak terlepas dari satu dari tiga keadaan إما أنه جاهل بالكتاب والسنة ودعوة الله ورسوله إما أنه جاهل بالكتاب والسنة yang pertama apakah dia jahil terhadap kitabullah dan sunnah وكيف أن الله هدى بهذا القرآن أناسا من الشرك dan jahil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah dengan Al-Qur'an Al Karim sekian banyak orang-orang yang terjatuh dalam syirikan فكيف بعصاة المسلمين maka bagaimana dengan pelaku maksiat اقرأ عليه آيات bacakan kepadanya ayat اذكر له أحاديث sebutkan kepadanya hadis-hadis خوفه بالله takutkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ذكره بالجنة والنار ingatkan dia tentang surga dan neraka ما يحتاج ترسم له صورة للجنة وصورة للنار ترسلها لا. بالواتساب tidak perlu engkau menggambarkan kepadanya ini gambar neraka, ini gambar surga, lalu kamu kirim lewat WhatsApp. Karena ma ahad ya'lam sifat al-jannah wa sifat an-nar. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana sifat yang ada di dalam surga dan neraka itu. Ya'ni kayfiyataha. Yaitu bagaimana kondisi yang ada di dalamnya. Fa hadzal fi'l ma'a kaunihi bid'ah maka perbuatan ini di samping itu perkara bid'ah walam ya'malhu as-sahabah dan tidak diamalkan oleh para sahabat huwa iftira'un 'ala Allah wa ad'a' kayfiyyah mu'ayyanah lil jannah wan nar ini juga merupakan bentuk mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dan membuat cara-cara yang yang diada-adakan yang tidak sama sekali disebutkan di dalam agama Allah. Wa khawdun fil ghaib bighairi hujjah. Dan ikut campur dalam urusan ghaib tanpa ada dalil dan hujjah. Fajtanibu hadhihi at-turuq fi ad-da'wah ila Allah. Maka jauhilah metode-metode yang seperti ini dalam mengajak manusia kepada jalan Allah. Fannas la tantahi ikhtira'atuhum. Manusia ini tidak akan berhenti inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Hatta inna rajulan arada an ya'id ahla al-masjid sampai-sampai ada seorang dia ingin menasihati orang-orang yang ada di masjid. Fa'ata bi kafan wa ja'alahu mu'allaqan fil masjid tilat al Lalu kemudian dia membawa kain kafan lalu dia gantung di masjid sepanjang hari. Yaqul min ajli an yatta'id an-nas. Dengan alasan agar kemudian manusia mengambil nasihat dengan melihat kain kafan itu. Ibhum bil ayat wal ahadits. Nasihati mereka dengan ayat dan hadis. فأفتى علماؤنا في اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله maka para ulama kita dari al-lajnah daimah dengan pimpinan Syekh bin Baz rahimahullah بأن هذا الفعل بدعة ولم يفعله الصحابة bahwa perbuatan ini merupakan perbuatan bid'ah tidak dilakukan oleh para sahabat وأمروا بإزالته dan mereka memerintahkan untuk menghilangkan kain kafan itu وآخرون كانوا يحفرون قبورا ada lagi yang lain mereka menggali kuburan ويضعون فيها أنوارا ضعيفة خافتة lalu kemudian mereka meletakkan cahaya redup di kuburan tersebut galian kuburan itu ويقولون تفكر أنك هنا lalu kemudian mereka mengatakan fikirkan bahwa engkau sedang berada di sana وآخرون يكتبون لوحات dan ada lagi sebagian mereka mereka menulis uh, tulisan-tulisan uh, di di papan-papan atau yang semisalnya هل صليت اليوم الفجر القبر أمامك apakah engkau sudah mengerjakan solat subuh kuburan ada di hadapanmu Wa dan metode-metode yang begitu banyak tidak akan selesai Yurid an al-nas fi dia ingin menasihati manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya min jamaah. lalu kemudian dia mendatangkan dua orang dari dari kelompok jamaah tersebut atau tiga orang. ويمثلون mashhadan fi بر الوالدين. Lalu kemudian mereka membuat sebuah teater tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. يتأثر بعض الناس يبكي. Ada sebagian manusia itu terpengaruh dengan teater tersebut sampai ada yang menangis. وقد يتوب من العقوق. Dan boleh jadi dia bertobat meninggalkan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. لكن حصول هذه النتيجة الحسنة akan tetapi timbulnya hasil yang baik ini لا يدل على صحة الوسيلة. itu tidak menunjukkan bahwa dibenarkannya sarana yang mereka perbuat. بل الوسيلة bid'ah محدثة. bahkan sarana yang mereka lakukan adalah perkara bid'ah yang diada-adakan. سأضرب لك مثالين. saya akan memberikan dua contoh kepada antum. الأول الأحاديث الموضوعة المكذوبة. yang pertama hadith-hadith palsu. بعضها فيها موعظة تبكي sebagian hadis-hadis palsu itu di dalamnya terdapat nasihat yang membuat orang menangis. Wa yasma'ha insan wa yata'athar wa yatub. Dan apabila seorang mendengarnya itu bisa memberi pengaruh dan bertaubat. Hal hadza dalil ala sihhat al hadis al mawdu' al makdzub? Apakah kemudian ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa hadis-hadis palsu itu menjadi hadis sahih? Wa hal yajuzu lana an nuhaddits bil akadhib wal mawdu'at li laha manfa'ah? Dan apakah diperbolehkan bagi kita untuk menyampaikan hadis-hadis palsu dengan alasan bahwa hadis-hadis ini memberi manfaat. Ba'dun al-mithal ats-tsani permisalan yang kedua, ba'dun nas 'indahum bid'at qira'at Yasin 'ala al-mauta di buyut atau di makabir. Ada sebahagian manusia mereka melakukan perbuatan bid'ah membaca surah Yasin terhadap orang-orang mati apakah dibaca di rumah atau di kuburan. Fa hatta yuhassinaha yaqulu lak agar kemudian dia ingin memperba memperbagus dan memperindah menghiasi bid'ah tersebut maka dia mengatakan kepadamu ya akhi ana wa ikhwani ma hafizna yasin illa min hadhihi at-tariqah wahai saudaraku kami tidak menghafal surah yasin kecuali dengan cara seperti ini awalan man qala lak annahu yajib alayk hifz yasin aw yajib alayk an tahfiz al-quran yang pertama Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kita wajib menghafal surah Yasin dan wajib untuk menghafal Quran? Thaniyan man qala lak annaka idza hafiztaha bi tariqin mubtada' dalla ala sihhati at-tariqah. Lalu yang kedua, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa apabila engkau menghafal surah Yasin dengan cara yang bid'ah lalu kemudian itu menunjukkan benarnya perbuatan bid'ah yang kamu lakukan وسأسألكم سؤالا عن شيء رأيته خارج المسجد ثم نسأل عن حكمه dan saya akan bertanya kepada antum sebuah kejadian yang aku lihat sendiri terjadi di luar masjid lalu saya akan bertanya kepada antum tentang hukumnya لكن أكمل كلام شيخ الإسلام يعني في أن لا يفعل ذلك إلا أحد ثلاثة tapi saya ingin sempurnakan juga perkataan Syekhul Islam لا لا ثلاثة بس بسرعة لا يفعل ذلك إلا أحد ثلاثة tapi saya ingin melengkapi perkataan Syekhul Islam yang beliau katakan tadi bahawa tidak ada yang melakukan perbuatan itu kecuali satu di antara tiga jenis manusia. Imma jahil, apakah dia jahil? Wa imma ajiz, ataukah dia lemah? <coughs> Wa imma rajulun yuridu an yajtami'a an-nasu hawla wa ya'khudh amwalahum. Atau yang ketiga, dia ingin dia adalah seorang yang ingin manusia berkumpul di sisinya lalu kemudian dia memanfaatkan untuk mengambil harta-harta mereka maka hendaknya kita bersemangat untuk mengajak manusia kepada jalan Allah di atas sunnah dan ini termasuk di antara tanda yang paling besar yang menunjukkan rasa cinta seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu engkau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana raaitu ala jidar almasjid min alkharij. Saya tadi melihat di dinding masjid dari luar lauha maktubun 'alayha ada tulisan yang ter, yang terpampang di sana bil arabi wal indonesi. Ada yang berbahasa Arab, ada pula yang berbahasa Indonesia. Alqis salam wabtasim. Hah? Alqis salam wabtasim. Sallim wabtasim. Aina? <laughs> ha. ha. Tunaikan eh, sebarkan salam dan tersenyumlah. Mawjudah. Mawjudah? Eh, mawjudah. Allah. Subhanahu. تذكير bi'amalaini mashru'aini 'azimain untuk mengingatkan tentang dua amalan yang disyariatkan assalam wal ibtisam fi wajhi akhikal muslim mengucapkan salam dan tersenyum di hadapan wajahmu muslim dia telah benar hakadha dzakara rasulullah wa ashab namun apakah seperti itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengingatkan <laughs> ففي هذا أمور maka dalam hal ini ada beberapa perkara. Awalan lam yaf'alhu nabi sallallahu wala ashabu wala a'immatus sunnah. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para imam tidak melakukannya. Wal wal awraq 'indhum wal alwah 'indhum wal kitabah 'indhum. Padahal mereka dahulu itu punya lembaran-lembaran. Mereka juga bisa menulis. Wan nas bihaja ila at-tadhkir ta'lim. Dan manusia itu butuh untuk mengingatkan dan menyampaikan ilmu kepadanya. Thaniyan anna hadha fathun libabain. Dan yang kedua bahwa ini akan membuka dua pintu. An yantashir hadhihi at-ta'liqat lil ayat wal ahadith wa nahwiha. Bahwa uh, eh, uh, eh, penulisan hal-hal yang seperti ini nanti dikhawatirkan akan semakin menyebar bahkan ditulis ayat dan hadis-hadis. Fil buyut wa fil syawari' wa fi ghairiha. Di rumah baik di rumah, di jalan-jalan dan yang lainnya. Wa hal hadha min hadi Rasulillah khairul hadi wa hadi sahabah? Dan apakah ini termasuk bimbingan Rasulullah? Bukankah sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amr ats-tsani an tantaqil ma'a az-zaman ila dakhil al-masjid. Kemudian perkara yang kedua, jangan sampai nanti akan bersama dengan waktu berpindah dari luar masjid masuk ke dalam masjid. Kama huwa hasil fi masajid ukhra kathira. Sebagaimana itu terjadi di masjid-masjid yang banyak. Fiha hadhihi almuallaqat. Di mana itu ada uh, apa pengumuman-pengumuman seperti itu. Al-amr al-rabi' uddu antum la adri al-adha. Ha, kemudian poin yang yang berikutnya antum hitung sendiri sudah berapa poin ini? an rukun ila hadhihi al-lawhat wal-i'timad 'alayha bahwa bersandar kepada e, pengumuman-pengumuman uh, yang terpampang tersebut yud'if qiyamana nahnu bid-da'wati wat-ta'lim. Itu akan melemahkan kita untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Khalas fi lawha. Ya, dengan alasan ini ya sudah sudah ada yang tergantung, ada ada pengumuman di situ. لكن إذا لم تكن موجودة tapi kalau seandainya itu tidak ada وهذا هو المفترض أن يكون dan inilah yang seharusnya dilakukan وأبشركم بأنها ستزال إن شاء الله بعد dan المحاضرة saya gem- berikan berita gembira kepada antum insyaallah itu dihilangkan فنعتمد على تعليم الناس maka kita bersandar untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Kama 'allamahu Nabi wa sahaba wal a'imma min ba'dih. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan para imam setelahnya mengajarkan hal itu. Wa usi jami' ikhwani bi ifsha' salam. Dan saya mewasiatkan kepada seluruh ikhwanku agar senantiasa menebarkan salam. فإنه من أسباب المحبة بين المؤمنين. Karena itu termasuk di antara sebab-sebab yang mewujudkan rasa cinta di antara kaum mukminin. ومن أسباب دخول الجنة. Dan termasuk sebab masuknya seorang ke dalam surga. ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Maka ucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. وأوصي إخواني بأن يلقوا إخوانهم بوجه طلق وابتسامة. Dan aku pula mewasiatkan kepada para ikhwanku agar hendaknya ketika mereka bertemu dengan saudaranya untuk senantiasa memberikan senyuman dan wajah yang berseri-seri. Karena sesungguhnya senyumanmu kepada wajah saudaramu adalah merupakan bentuk sedekah. usil jami' nabawiyyah Demikian pula aku wasiatkan kepada seluruhnya agar memiliki akhlak yang mulia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di daurah qadimah insyaallah pada daurah yang berikutnya nudarrisukum 15 safha hadhi akan kita ajarkan kepada antum 15 halaman ini wa nashrahu fatwa syekhul islam dan kita akan menerangkan fatwa dari syekhul islam wa nadhmu ilaiha man tashara min kalamihi wa kalam ghairihi min al a'immah dan kita akan mengumpulkan pula bersamanya apa yang tersebar dari ucapan beliau dan ucapan para imam hatta na'uda wa ya'ud nas ila at-tariqah as-sahihah fi hadi al-ibadah al-'azimah wa ila Allah agar kemudian kita kembali demikian pula manusia kembali kepada ibadah yang mulia ini dengan cara yang benar yaitu mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala fi shufuf ar-rijal wan-nisa baik di barisan kaum lelaki demikian pula barisan kaum wanita as'alullah an yuthabbitana wa iyyakum 'ala as-sunnah maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kami dan kalian untuk senantiasa berjalan di atas sunnah. Wa an yahfazana wa iyyakum bihifdhi dan semoga Allah menjaga kita dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. As'alullah an yu'zima ujurakum. Aku memohon kepada Allah semoga Allah melipat gandakan pahala kalian. Ala sabrikum hadza wa julusikum. Dengan kesabaran antum ini dan duduknya kalian di majlis ini. Wa ashkur lakum katsiran husn istima'ikum wa insatikum. Dan aku berterima kasih kepada kalian dengan baiknya eh, penyimakan atau pendengaran kalian kepada eh, penjelasan ini. Wa as'alullah an yarzuqana ilmal qulub alladhi yuzakki ila al-amal. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan rezeki kepada kita ilmu hati, ilmu qulub yang kemudian mewariskan amalan saleh. Wa alla yaj'ala ilmana faqat fi alsinatina wa awraqina. Dan jangan menjadikan ilmu kita hanya ada di lisan kita demikian pula dalam tulisan-tulisan dan lembaran. Allahumma aslih qulubana wa niyyatina. Ya Allah, berikanlah kemaslahatan kepada hati-hati kami. Allahumma waffiq ulata amrina wa hukamana. Ya Allah, berikan taufik kepada para penguasa kami. Allahumma alif baina qulubina Ya Allah satukanlah hati-hati kami Allahumma jzi'anna asatidhatana wa muallimina khairal jaza Ya Allah balaslah para pengajar kami para ustaz kami dengan kebaikan balasan yang terbaik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ma qaddamna wa ma akharna. Apa yang telah kami lakukan terdahulu dan yang belakangan. Wa ma asrarna wa ma a'lanna. Dan apa yang kami lakukan secara tersembunyi atau terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minna. Dan apa yang engkau lebih mengetahui daripada kami. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau telah engkaulah yang memajukan dan engkau pula yang mengakhirkan. La ilaha illa ant. Tiada sesembahan yang berhak di disembah melainkan engkau. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa jazakumullahu khaira. Jadi ini beberapa menit, beberapa menitnya beliau satu jam. ايش قال Daqaiq man as-sa'ah. Eh alhamdulillah. الحمد khaira. جزاكم الله